Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. قل أعوذ برب الفلق De ki, felakın, sabahın Rabbine sığınırım. من شر ما خلق Yarattığı şeylerin şerrinden ومن شر غاسق إذا وقب ve karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden ومن شر النفاثات في العقد ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden. Ve haset ettiğinde haset edenin şerrinden.